Rap kurwa masakra! What's up, Fuzzy? Yo, yo, my, my nigga. My nigga Koko, yo, kurwa, yo! To jest najlepsza muzyka w najlepszym wykonaniu. Ach, nalewka, kurwa, nalewka. I ketchup, yo!